الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم برحمتك أدخلنا في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nam blagodati on čuva tako što će nas nadahnuti, da budemo zahvalni dragom Bogu. Slava selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj plementoj porodici, vrlima shavima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodaru naš, počasti nas korisnim znanjem i učini nas od onih koji svoje znanje primjenjuju. Gospodaru, pokaži nam istinu i počasti nas da istinu slijedimo. Pokaži nam laž i sačuvaj nas od toga da budemo od onih koji laž slijedi. Amin. Amin. Prije nego što počnemo sa čitanjem hadisa kojeg danas imamo i sahiha imama Buharije, samo da spomenem jedan hadis kako sam spomenuo prije akšan namaza, o vrijednosti traženja znanja. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Inna Allahe wa malaikatahu Zaista Allah i njegovi meleki Wa man fis samavati wal ard I oni na nebesima i na zemlji Sve stvore Hatta l'hutu fil bahr Čak i riba u vodi Wa hatta namlatu fi huđriha Čak i kaže mrav u svojoj rupi le yastarfiruna li talib Moli Allaha da oprosti onome ko traži znam. Ni za jednu reč, ni za jedno stanje, ni za jedan odnos, ni za jedan proces. Ja nisam vidio ovo obećanje. I kada krenete bilo gdje na neko predavanje, na neko druženje, na čas Kur'ana, čas Sufare, samo nek ti ovaj hadis prođe kroz glavu. Sve što je na nebesima i na zemlji, a prvo gospodar nebesa i zemlje, njegovi meleki, Džibril i Mikail i Israfil i, tvoj, i tvoja dva kiramen vina, svi kažu gospodaru oprosti mu, gospodaru oprosti. I zbog toga da nema ni jedan drugi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nego ovaj dovoljan je onome ko, ko zna šta vrijedi šeitan Tulaj, Alih je onaj protiv kojeg se vjernik i vjernica čitav život nosi i bori. Čitav život. U toj borbi oružje koje im je najkorisnije, najpotrebnije i najbitnije znanje. Jer ako je prvi korak na putu gospodaru pokajac, kako ćeš se pokajati ako ne znaš da si učinio ili učinila grije? znaš da si učinio grije, ali ne znaš kako se pokajati, ne znaš uslove te ubi, Ne znaš da moraš ostati grije, ne znaš da se trebaš u trenutku pokajati zato što si učinio i ne znaš da trebaš pružiti dobro reći ja sam odlučio da s tom grijevom ne vratim. Da što uslovi te ubi? Kako se vrati gospodaru ako ne znaš uslove te ubi? A onda učinio si nekome nepravdu od ljudi, od uslova te je šta? Da vratiš ono što si uzeo. I zbog toga je najveći grije u međuljudskim odnosima oštetiti zajednicu, oštetiti umet. Zašto? Jer onda čitav umet treba da halali. Kaže Lukman, mudri, i salam, kaže, sina savjetuje. Sine traži znanje. Jer znanje oživljava tvoje srce onako kako zemlja bude oživljena kada Allah kada Allah na nju spusti kišu. Moramo tražiti znanje. Svaki dan, alhamdulillah, jedemo. I po dva, i po tri, i po pet puta. A znanje tražimo jednom mjesečno. A sam smo ne mogu da obrnimo. Hrana za razum, hrana za dušu, hrana za srce jeste da učiš o Kur'anu, o hadisu Rasulullah, o životu Rasulullah, da učiš šta je halal, šta je haram, da ti Allah povećava znanja, da se u isto vrijeme povećava tvoja pobožnost i čestitost. Jedino na taj način čovjek može stići. Onaj ko nema znanja, samog je sebe osudio. Samog je sebe osudio na neuspjeh. Kaže Ulema, ako hoćeš dunjalu, traži znanje. Ako hoćeš ahire, i da rete dunja, pa alike bila im. Ako hoćeš, kaže dunjalu, znanje traži. وَإِذَا أَرَدْتَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْكَ بِالْعِلْمِ Ako hoćeš ahiret, traži znanje. وَإِذَا أَرَدْتَ دُنْيَا وَالْآخِرَةَ Ako hoćeš dunjaluk i ahiret, فَعَلَيْكَ بِالْعِلْمِ I zato vi znate da je onaj kuranski ajet koji često spominjemo, koji je toliko težak da ga treba svaki vjernik i vjernica ujutru kad ustani, je ovo zaista ovako u mom životu, jeste ajet koji gospodar kaže šta? Fa'lan ennehu la ilaha illallah. Znaj Znaj, imaj znanje da nema drugoga Boga osim Allah. Kada imaš to znanje, drugi onda ćeš ti lako u redu. Jer onaj, što kaže jedan nabar, onaj koji ima jednu brigu, on nema briga. Čija je briga zadovoljstvo gospodara, on će ako Bog da uspije. Druge brige su male, one su prisutne, ali on ima samo jednu brigu drugim se nosi. Ja molim gospodara da nas počasti da budemo odani koji traže znanje i da se sjetimo Fatihom imamo Buhari ili govom čiju hadijsku zbirku čitamo da je. lila el Fatiha. Još uvijek smo u knjizi o Avdestu 17. poglavlje nošenje štapa zajedno sa vodom prilikom odlaska radi obavljanja velike nužde mi smo govorili da, alhamdulillah, dragi gospodar nas je počastio sa dvije stvari. Svako ko zna cijent ono što vrijedi, vjerujte da nam na tome je Allah nas je počastio da imamo smisao života i imamo kako živjeti. Jer ima čovjek nekad nađe smisao, ali ne zna kako će doći do tog smisla. Allah nam je dao ljepotu smisao, zna. Ja sam na ovome svijetu, na ovoj kući i u ovoj kući dunjalučkoj zbog toga i znam, alhamdulillah, gospodar mi poslao objavu i poslao mi poslanika, da znam kako ću živjeti. Svi aspekti poslanikovog sallallahu alaihi wa života su najbolji obrazac kako možeš, kako se možeš i trebaš ponašati. Na nama je, na nama je da to primijenim. To je nešto što me uvijek podsjeti na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kullu ummeti jadhulu jannata illa men eba. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam svi od moga umeta će ući u džennet, osim onoga ako odbije. A ko je umet Rasulullah? Svi ljudi do kijametskog dana njegovu poslanstva Kažu ja Rasulullah. Kaže ko je to odbio? Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam men ata'ani dakhala džennet. Onaj ko meni posluša ući u džennet. A subhanallah, ovo men asani eba. A kaže, onaj koji je meni neposlušan, on je odbio. Čak Resulullah ne kaže će u žene. si kako za onu zadnju dlaku fata insan. Kaže, onaj ko meni je poslušao, će u žene. A onaj ko mi bude neposlušan, šta? On je odbio. Ne bih ga dragi put. Ovaj hadis je vrlo sličan prethodnom. Ako se sjećate, govorio je o tome Hazreti Enes ibn Malik kako bi oni jedan dječak pošli uz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ponijeli bi vod za tu priliku. Ovdje samo se dodaje nošenje štapa. Ulema objašnjava samo da pročitamo kratko hadis jer sljedeći ćemo hadis ovaj se ponavlja. Štap se nosio između ostalog da se razgrne ono što treba razgrnuti eventualno ako zemlja nije čista. Da se eventualno napravi rupa. Ne valja dobro je zakloniti kada insan završi nuždu neko ne do Boga grajsa. I zbog toga subhanallah kada insan ne robuje Allah ujutru na saba vodi insan koliko puta vidiš insana izveo kjera cuku, izveo vodak koliko puta skoditi bezbroj puta čovječe, još onda sada ima u zapadnim zemljama voda s onom onaj lopaticom i mercom za njim moraju čistiti njegov izmet to je ono što smo govorili mjerila jedan mi govori, kaže, u Njemačkoj pala, kaže, pao ora sa grani i krenuo čovjek da uzme taj ora da ga pojedi. I kaže, žena s prozora viće, ostav to river, idi ti kup, kaže oraj. A ja kažem, čovjek možda požurio na posao, nije ništa jeo, šta pali da on pojedi? Je opeče na rad, insane u hajvana, a ostalom hajvanu u gradu, mislim, koji hajvan? Kada se okrenu mjerila, da nas Allah dragi sačuva od toga. Ne da robuje svojoj ševi nego robuje šehvi hajvana. Subhanallah. I to me podsjeti ovaj, ovo zaklanjanje nečistoća. Znači šta se nosio, jer inače je dobro. Vi znate kada izlazi insan, nije pametan, nije pronicljiv, nije mudar. Onaj koji razmišlja, onaj u nekoj situaciji kako ući, nego razmišlja ako ne do Bogu bude moru izaći, kako ću izaći. Vjernik uvijek, uvijek, u svakoj situaciji, dobro, imamo relaciju, u redu, ne, ne krene, da vidimo kako ćemo završiti. I kaže jedna lijepa izreka, el bejanu, šta radi? Jatru i šeitan. Bejan, pojašnjenje, otjera šeitan. Imamo relaciju, dalje, da ne znamo na čemu smo. Mi krenuli zajedno, kaže, ja krenuo za 30, došao to neđe nikoga iza mene. To se čisto dešava. Kniješ da nešto radiš, ne uzmeš više nego što možeš, krene pet ljudi za tobom, okrene se nema ni jednog. Jel ostao jedan? Vrlo je bitno da insan ono, i zato znate da je od praksi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prilikom odlaska na put uvijek bilo da nosi sa sobom ogledala, da nosi sa sobom češaj, da nosi sa sobom misla, četicu za zube. Kad čim ide van, gdje će mu to trebati? Resulullah sallallahu On nas je naučio sve ono što ti treba. Treba ti navigacija, nabrav navigaciju. Ideš u stranu mjesto. Treba ti, ne znaš, hoćeš moći klanjati na vrijeme, niješ dati, hoćeš moći stići u džamiju, pa nesi kompas pa vidi gdje ti je kibla. Vjernik, vjerujte, potom je ćete znat ko je pametan, a ko je manje pametan. Vjernik je, prošli put sam rekao, kegi sun fetin, kaže Resulullah, pronicljiv i nije naivan. I ovo isto, kada odlazi da obavi nužbu, sve što mu treba. Ako ima problem sa sukama, će kamen, ne Bog da otjera ako ga pas napravi. Razumijem? Znači suština ovoga naslova je ponijeti sa sobom ono što ti treba pored vodi. Treba šta, treba toalet papira, ako nemaš vodi ponesiš toalet papira i tako dalje. Prenio nam je hadesana Muhammed ibn Bešar, kala hadesana Muhammed ibn Džafar, قال حدثنا شعبة عن عطاء عن أبي ميمون أنه سمع ibn Malik. Isti je onaj od prilike sened od ata od ebu mejmune da je čuo ibn Malika malo se razlikuje od prošlog hadisa kane Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jedhulul hala Rasulullah bi odšao da obavi nuždu tamo objašnjavao sam pored Medine udalili bi se od grada da obavljaju nuždu i to vam ne treba biti ništa čudno možda je neko prvi put ovdje Kaže, kako tako? Pa mi idemo po 5-6 puta u toalet. Kaže, oni su znali tri dana jednom ići. Zašto? Zato što su samo dva put jeli. Kaže Hazretija Iša, većina, većina naše hrane bile su dvije crne stvari. Šta crne? Znamo, urme su crne. Kaže, i voda u to doba nije bila bistra kao što je danas. Znači, izgledali su da obave nuždu van grada. Nije bilo sistema kanalizacije. Znalo se, izađeš i obaviš, i obaviš nuždu van فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة kaže Hazreti Anes kada bi se to dešavalo ja jedan dječak, jedan mladić i to ono što sam vam prošli put govorio vrlo je bitno kada, se, kada hoćeš da naučiš budi blizu onih koji znaju bez obzira je li to neka vještina ti treniraš neki sport ako se družiš s nekim koji u tom sportu ona je uspješan ti imaš velike šanse da uspiješ družiš se s propalim sportistom on će ti svezati još kompleks da niti ne možeš uspjeti I to zna, kogod se bavio nekim sportom zna tako. To vas prsta kad te vidi kaže, evo, realno ti kažem ti možeš ovo, ovo, i to je tvoja granica. Ja znam jer ja 20 godina se bavim tim sportom. Ili bavim se tom naukom. Ima danas ljudi hoće da se bavi kirajetom, ali ne zna izgovoriti ni u bosanskom jeziku. Ne može se ti baviti. To Allah tako tebe iskušao. Nemoj, bismillahirrahmanirrahim. A pa ne možeš, ti ćeš nekoga pokrivo naučiti. I zato ne može ima biti, pasto sve on može biti od Allahovi evlija, podigni ovakvu ruku, taj koji ne zna reći. A mora znači ima se može baviti. I zato uvijek biti blizu onima koji će ti iskreno reći šta može, šta ne može. A ne bi može to, brate, ljepota. I dobro šta je bilo? Gdje si? Nigdje. Dobro, jesi ti pitao nekoga ko to zna? Kaže, nisam. Uvijek Allah daje uspjeh svom robu ako rob poštuje ono što je Allah objavio. Kaže gospodar, vovoda al mizan, Allah je spustio mjerila, spustio kriterij. Ti kažeš, alhamdulillah, ja jutro nisam došao u sici. Što si ostavio doček? Možda budeš sit, moraš jesti, jel? Hoćeš da budeš uspješan, moraš, moraš pita. Kaže Hazreti Enes, zbog čega je bio se Resulullah sallallahu alaihi sallam da bi učio, da bi se učio ponašati, da bi se učio Danas posmatram situacija vrlo banalna i to vas molim. Molim vas, puno je nasilje u ljudima, ja ne znam šta je Možda je televizija generira. Ljudi se vrlo lako upuštaju čak i u fizički obračun. Hajde, i ovaj mlađi svijet. Ali danas čovjek, možda 55-60 godina, na pješačkom prilazu psuje mater čovjeku 20 godina mlađim od sebe. Ovaj ga može pojesti. Bez razloga, bez išta. Vjerujte, ako mi ne počnemo mijenjati, samo je pitanje momenta, možda tebi neće pogod, pogod će moji tvoje djeti. Moramo ljudima reći, ne može bila, nasiljem gdje ćeš riješ bila ništa. Dići ruku na Božje stvorenje, zašto? Ako te nekako fizički, imaš pravo da se braniš. Ako krenu na tebe fizički, imaš pravo da se braniš. Ali ti da ne, zamisli čovjeka, gospodina od 60 godina Čovjek čovjeku 20 godina mlađem pšuje mater. Pa znam šta njegov sin radi, a da ne govorimo Ešeru ada, zapamtite. Zlo se lakše prenesi. Loš obrazac, banalan primjer, svi ste išli u osnovne škole, u srednje škole. Trojica tuku jednog. Koliko si puta vidio nekoga da bude drugi? A koliko se puta vidio nekoga da bude i četvrti, i peti, i šesti? To ti je dobro. Mi moramo bi koliko god se malo čini. Ja ne mogu promijeniti dunjalko oko sebe, a mogu promijeniti sebe. Mogu sad na tebe do zemlje mi uradimo nešto. Na taj način, kap po kap, mijenjat ćemo stvar. A kako? Družin. Pa ti meni kaže, Boga mi za to, sve u redu, lijepo ti pričaš, ali Boga mi tad si, to mi tom studentu si napravili učinio, u redu, da da vidim, kome sam napravili učinio. Pa bolje, nasu, bolje da danas odgovaram nego u njem dan. Bolje da sada ispravim nego u njem dan. Možda sam ja sve što je student ponovio godinu. Nisam vratio njegov test. Ako sam te oborio, izvi, budu, izvo ovo je tvoj test, ja novo ne mogu da da prođeš. A ti ne smiju učiniti. Na dunjalu se poravnavaju šta znate da je Rasulullah pred bitku na bedru rekao ima li neko da sam u nepravdu učinio pa da mi se osvijek? Zašto? Jer idemo pred neprijatelja. Moraju biti naše grudi čiste. Čist. Pa kaže onaj ashab jedan dan si me Allaho poslaniće, onaj svako. Kaže, evo i ti meni vrati. Kaže, on u tom trenutku poljubi Rasulullah sallallahu alaihi sallam i kaže, osjećam da će mi ovo biti zadnji dan. Jer ona i u toj bitci, bitci na Bedri preselio kao šehi. Znači ovaj mladić Čenes, radi Allah vanu i ovaj njegov prijatelj Ensarija i to odmah, meni je ovo o, dovoljno, kada bi ovo bila poruka današnjeg druženja sa hadisom Rasulullah sallallahu Ne kaže Hazreti Enes bio sam sam, nego bio sam sa prijateljem treba nastaviti imati prijatelja. Bez prijatelja insan ne može. Resulullah sellem je rekao Al mer'u ala dini khalilihi." Čovjek je na vjeri svoga bliskoga prijatelja. Pa gledajte, kaže Resulullah s.a.v. meni u khalil, Neka gleda komu je taj komu je najbolji prijatelj. Kaže, nosili bismo mu, nosili bismo mu vodu i šta? bil ma? koristio bi vodu prilikom, prilikom čišćenja, Udalje bi se uzao bi vodu. To je, to je hadis koji smo i prošli put, prošli put ima. Osamnesto poglavlje, iako Bog da to je poglavlje planirano za danas, to je vrlo, vrlo bitno, jer vidim da se dešava često ljudima da tu u onim stvarima koje su vidljive prave greške. Poglavlje babu nehijani listinđa i jemin Poglavlje zabranjeno je čistiti se nakon nužde desnom ruku. Šta se vidi da ljudi rade, pa ja vidim da sigurno se to dešava kad mi ne Jedu, jedu ljudi muslimani, jedu lijevom rukom. U redu, ako moraš pisati lijeva, se nije problem, ali nauči se, oduči se od jedinja lijevom ruku. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam u hadisu, to je 153. hadis. حدثنا معاذ بن فضالة معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي on je Hišam الدستوائي prenio od Jahja ibn Abi Kesir od Jahja ibn Abi Kesir an Abdullah ibn Abi Qatada od Abdullah ibn Abi Qatada an Abihi od njegovog oca od Ebu Qatade koji je ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sada kultura pijenja i subhanallah nema stvari to sam vam govorio nema stvari da nam treba u životu, a da ne možemo od Rasulullah na smjernicu. Jednako kako nema teške situacije da nećemo naći da je Rasulullah prošao kroz isto. Ili slično ili identično. Nije Rasulullah mogu izgubiti sestru jer je nije imao Ali izgubio bliske osobe. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam prvo edep pijenja vode. Iza šeriba ahadukum fela je tenefesfil ina. Kada jedan od vas kaže pije vodu, neka ne diše u tu u, u čašu. Dobro, sada ljekar govori zbog čega nije dobro disati. Šta se dešava na taj način? U biti, što je Allah dao ovaj nos i ove dlačice, pa kažu dlačice fataju šta? Bakterije, će. Pa ti kad, kad abdestiš, čistiš nos, znaš vidiš nekad na trno izaći. A kad dišeš, učeš šta si uradio. Sve ono što je, razumiješ, bilo, ušlo ti kroz vazduh, ušlo je u tvoju čašu. Kaže Resula, kada piješ, piješ čaše i da felajete je nefes filina, neka ne, ne daće doslovno, neka ne diši u posud. Mi, mi danas znamo šta se dešava, danas je jel otkriven mikroskop, pa ti vidiš te, tu malu vojsku Allahovu koju mi ne vidimo. Kaže čovjek, metari 90, 100 kila, mala bakterija, kaže preselio, zahvatla bubreg, zahvatla jetru, za, kaže preselio. A ne vidiš golim okom, Kaže dalje Rasulullah sallallahu alaihi sallam وَإِذَا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يَنَسَ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ A kada se čisti nakon obavljene nužde, neka spolni organ ne dodiruje li desnom rukom i neka se nečisti neka se nečisti sa desnom rukom. I vi znate da je to sunnet Rasulullah sallallahu alaihi sallam da se lijevom rukom čisti ako se desnom rukom poljeva voda ako nema već česnije i slično. Ovdje ovo je, to su stvari koje čovjek, na koje čovjek treba u sebi navikavati. To je jedan redosti. Desna ruka je strana koju, za koju molimo gospodara čak u dovama. Oni koji znaju, koji uče dole kada abdesti, znaju da je jedna od dova koja se uči gospodaru moj, dadni i moju knjigu u desnu ruku desna ruka, čuvaš desnu, čak kaže Hazreti Omer, nikada nije htio ovaj prst kojim šahade donosi, nije htio da, da ga pokazuje onaj, nego ga uvijek savi. Zašto? Kaže, ovo je da ja svjedočim u namazu, ešhadu la ilaha illallah, wa ešhadu Rasulullah. Čuvati se i držati se ovoga. Dva, dvije stvari, time ćemo ako Bog da završi da danas ne duljimo. Resulullah je vidio čovjeka koji je jeo lijevom ruku. Kaže njemu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jedi desnom ruku. Pa to, subhanallah, ono što ti Rasulullah kaže, to je kada da ti je došlo od gospodara. Jedi desnom ruku. Jer kaže Rasulullah u hadisu, fa inne šeitane jekulu bišimaliji. Jer kaže šeitan jedi lijevom rukom. To je znak nezahvalnosti. Jer šta je zahvalnost? Korištenje onoga što ti Allah dao na način na koji on zadovoljan. Razumiješ? Ako ti je dao, dao ti tijelo, rekao ti jedi desno. Ti kad jedeš lijevo, šta si rekao? Ne zahvali sam. On jedi je zato lijevo. Kaže Resulullah, jedi desnom ruku. Sallallahu alaihi Kaže on, laži. Bio je jedan od licimjera. Kaže, la estatiru. Kaže, ne mogu. Resulullah sallallahu alaihi Opet. Kaže, kul mi je Drugi put. I kaže ulema, gledaj ovo o Odmah drugi put savjeti opet isto blago. Kaže, jedi sa desnom rukom. Kaže, laja ti, Kaže, ne mogu. Treći put kad je Resulullah sallallahu alaihi sallam opomenuo i kad je on rekao ne mogu, kaže mu Resulullah, dobro. Kaže, lesta tak. Da Bog da ne mogu. U tom trenutku, tu je za Resulullah sallallahu alaihi sallam, njemu se ruka sva osušila. Spanala, koliko puta sam uzeo da vodu pa popio lijevom ruku, ne znam ići. Sve što smo na početku predavanja rekli, ako hoćeš dunjalog uzmi znanje, ako hoćeš ahiret uzmi znanje, ako hoćeš i dunjalog ahiret uzmi znanje. Samo se tu dobro. Lesta tate, samo kad je Resula rekao, ne Bog da ne mogu. I čitav život je morao jesti i piti i sve drugo raditi lijevom rukom. Zašto? Zato što jednom, je, jednom nije poslušao Resulullah i to je jedna od mužiza Rasulna. S druge strane, uvijek trebamo imati razumijevanja. Ljudi poniknu na nečem. Mijenjati ih je, to je proces. Ti vidiš kod čovjeka jednu lijevom ruku. Pokušaj mu sa strane da se on ne ljuti. Nemoj ga savjetovati pred drugim ljudima, odmah će se ne ljuti. Sačekaj da si na sam. Dovedi ga u kontekst, napravi sa babom ako treba sve. Nek on pije, ne krene pit onaj lijevom rukom, a ti ga zostaje. Pa ba, da smo Rekli da musliman pije desnom rukom, jede desnom rukom. A da ovaj ne zna da ste vi to napravili. Pogotovo ako je stariji još od vas. Započni priču sa nekim pred njim. Skrenuo si mu pažnja, nisi ga A sahabi poslanika sallallahu alaihi sallam su čuvali jedan drugom hata. Kaže, Hazreti Omer je vidio čovjeka kako jede lijevom rukom. Kaže njemu Hazreti Omer, kaže jedi, nije ga vidio sa strane, kaže jedi, jedi desnom rukom. Okrenuo se taj ashab, njemu je ruka u bici na uhu Kaže Hazreti Omer je zaplako, poljubio mu taj dio ruke koji je ostao i rekao dio tebe je prije tebe došao u dženet. Jer mi je krivo bilo što je povijedio jednoga muslimana i jednoga insana. Uvijek je bitno da čovjek, vjernik, se navruža znanje. Znanje je bolje od imetka. Imetak ti pokušavaš sačuvati, pokušavaš unaprijediti. Allah daje da se ti znanjem štitiš. Budimo oprezni. Ove stvari, edebi, abdesta, edebi odlaska radi obavljanja velike ili male nužde, su nešto što nam je Resulullah s.a.v. do u detalje. Ne smije se čovjek musliman čistiti nakon velike ili male nužde desnom ruku. Izbjegaj to. Čistiti se lijevom rukom, lijevati desnom rukom. Čuvaj desnu ruku. I prilikom jela Zašto sam vam kazao nekada, vidim, pokrivena djevojka jede lijevom rukom. Zašto? Kaže, znaš, ipak je bonton da se jede. Kaže, jede se, kaže, kako no vidiš kao, ne znam, ja nama fali to, to nam bonton, meni fali to bontona, hvala kog tam fali. <laughs> Pazi, ako je to bonton, mislim, izvin, to je stvar naše konvencije, kod nas jede desnom rukom, a ne želi, šta ja mogu, to je naš, to je moja vrijednost, ja se na nju ponosim, ja se nije ne stidim ja hoću da podignem svoju djecu sa, svojim da se ponosimo na to. Šta je problem? I postavimo za iftar i stavimo virušku na lijevu stranu. Kaže da i svijet. A onaj ko se ne ponosi, pazi, prvo, ako se ti ne ponosiš svojim identitetom, svi će te gaziti. Svi će te vrijeđati. Ti ne znaš sebe. I proces koji mi moramo braćo i sestre, jeste proces neznanja o sebi. Mi ne znamo o sebi. Vi ste, pazite, ko je, što kaže jedan, kaže, a tu sam vam govorio, u Ramazanu, oni koji su bili, sjećaju se, kaže, učio je strateško planiranje. Musliman. I dolazi kod profesora nakon deset predavanja, 11. trebaju da pripremi on svoj rad. Kaže, dajte mi nekoga, hoće malo da se dodvori. ne je, profesor hoće da mu malo se umili. Kaže, dajte mi profesore, jednu ličnost koju bi ja obradio kako ona strateški planirala. Kaže, a zašto ti ne bi Mohamed Ali Salam obradio? Kaže, ja ne znam već je planirao njega. Ne musliman njemu kaže. Zašto? Pa, pa hajmo pa smatrat. Bračni odnosi najkomplikovaniji su lavu bili u životu. Najkomplikovaniji, zašto? Valja sve to uz... Odnosi sa djecom, pa gubitak djeci, pa odnosi u državi, pa odnosi sa abavima, pa odnosi sa socijalnim slučajevima, pa u džihadu, pa u berbi, pa kad glave padaju planiranje socijalnog sistema, pa planiranje škola, džanja, koji su to doba bile, sve što imaš u planiranje planiranju imaš kod Resulullah. Od rješavanja kanala i kanalizacija do univerziteta. Bravo, slažem se ja znam. Šta Dakle, stidjeti se, stidjeti se svog identiteta znači, prvo znači veliki upitnik koliko se taj identitet poznaje. Alhamdulillah, halka hadisa nam pokaže, mi malo zavirimo u život Resulullah sallallahu alaihi malo, to je, to je stranca jedna, vjerujte. Kad sve sabere što sam rekao, ovi par poruka, to je stranca jedna. A Resulullah nam je ostavio kako prema Hanumi, kako prema djeci, kako prema Ahbabu, kako prema starijem, kako prema mlađijem, kako prema nemoćnom, kako prema sve. Imaš obrazat, a pitanje je da li ga poznaješ ili ne poznaješ. Najopasnija stvar za nas danas jeste da se neznanje nastavi širiti. A ono se najviše, najviše širi zbog naše ljenosti. Moramo redovno, redovno učiti, redovno čitati. Bez toga nema. I družite se u lemu. Družite se, tamo glava čaša ima muderisa, ima čestitih ljudi. Družite se, kad čujete da negdje ima predavanje, otičite, promijenite, otičite. poslušaj nekoga drugoga. Nemojte, Allah vam dragog, to vas Kaže, rekao taj i taj, nemoj, kaže Allah, kaže poslanik, to je rekao. Rekao Kenan, možda je pogriješio Kenan. Je to propis, je to nešto da mi znamo. Ali u Kenanovo mišljenje je Kenanovo mišljenje. Nemojte, jer ako te ja mogu programirati, i drugi će te vola programirati. Tebe samo kaže, Allah kaže, poslanik je konstant. Ovo drugo, pa možda je pogriješio. Jel Kenan zna oko toga? Jel on ima iskustva tu? Nemojte, molim vas, jer dvojica mladića su mi kazali, znaš, Hafize, mi se posveđamo oko vjeri, onda kažemo, kaže, Hafiz, kedan mi gotovo. Pa nije to. Pa nije to. Pa nije, pa nemoj svoj, Allah, dragi, ti dao bolan razum. Ti je razum bacaš bolan pod Drugi će manipulirati s tobom. Ja hoću da te naučim da razmišljaš, da uzimaš argument. Kaže Allah, kaže poslanik, to argument. Kaže ulema, to argument. Mi učenici, mi koji pokušavamo malo zekijata na 200 hadisa da damo. Šta mi imamo tu? Uvijek je bitno. Molim vas, nemojte nikada. Rekao sam pravilo, kad, kad je bila ona teška situacija, pa ne zna svijet kako da se postavi prema, prema nekim stvarima. Sjećate se? Kaže, spoznaj istinu, značeš koje nosi. Nemoj spoznavati istinu kroz grube, pa onda ako pogriješi, ti njim pogriši. To je vrlo opasno. Niko od nas nema. Subhanallah, to, to, to je rečenica koju možda zapravo, Niko nema pravo, niko nije ni vrata žene ni džehennema. Niko ti ne može reći niko ne zna odgovor. A danas imate ljude koji kaže u džene ćeš ako Bog. U džene ćeš. Ti mi garantuješ. Možeš sebi garanta. Ako kaže da može sebi to na definitivu. Ako kaže ne mogu sebi, ali mogu tebi, onda je u najmanju ruku džahil, ne se. Ali sedi. Ako hoćeš dunjalu, traži znanje. Ako hoćeš ahiret, traži znanje. Ako hoćeš dunjaluk ahiret, traži znanje. Od ovih detalja da čovjek musliman se ponosi svog islamijeta, svoje vjere, da jede desnom ruku. I to jedino ova generacija, alhamdulillah, prosječna vaša godina, vi se možete toga osloboditi. Mnogim ljudima je teško. Prošlo puno godina u nečem. Teško se vratiti. Ja molim gospodara da nas on svi uvrati bez musibijeta i problema i da nas počasti ako Bog da ove stvari pravilno razumijem. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru pokaži nam istinu i počast nas da je slijedim. Gospodaru naš pokaži nam laži, sačuvaj nas od laži. Gospodaru naš počasti nas da upućujemo na tebe, a ne na sebi. Gospodaru naš sačuvaj nas od oholosti. Gospodaru naš sačuvaj nas od umišljenosti. Gospodaru naš sačuvaj nas od svake forme neznanja. Gospodaru naš sačuvaj naše brakove tako što ćemo tebi uvijek na pameti Gospodar naš sačuvaj naše brakove i naše odnose između nas tako što ćemo tvoga miljenika slijediti. Gospodar naš sačuvaj nas od svakoga zla i počasti da budemo ustrajni u svakom dobru. Gospodar, naš ne dozvoli da mi ikada srušimo jednu od tvojih granica. Gospodar, naš rekao si oborite pogleda pa nas počasti da budemo od onih koji pogleda obaraju. Gospodar, naš rekao si na osamljujte se sa ženama koji su vam strani i sa muškarcima koji su vam strani pa nas počasti da se nikada ne osamlju. Gospodar gospodar naš ti si najveći i molimo te miloš tvojom da nas počastiš džennetom. gospodar naš počasti nas džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. gospodar naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koji približava, približava džehennemu. gospodar naš počasti nas da, vjer, da, vrijednosti svoje prenesimo sljedećim generacijama. gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu svoga midenika Muhammeda sallallahu alaihi od nas i oprosti nama i roditeljima našim. bliza glória.